Die Philistijnen het Israël aangeval en oorwin. Die Israëlieten het op die vlug geslaan en baie van hulle soldaten is op Gelboe berg doodgemaak. Die Philistijnen het toe op Sal en sy seens toegesak en drie van sy seens, Jonathan, Abinadab en Malkishia, doodgemaak. Die geveg het al zwaarder rondom Sal gewoed. Die Filisteinse boogskutters het om ingehaal en raak geskiet. Sal skreeu toe vir sy wapendraaier, vat jou zwart en maak mij dood, voordat jullie spul Filistijnen op mij afkom en hulle in mijn lood kan verlekker. Maar zijn wapendraaier was verschrikkelijk bang en wou dit niet doen nie. Sal grijp toe sy eie swaard en val daarin. Toe sy wapendraaier sien dat Sal dood is, het hy ook in sy swaard geval en so gesterf. Sal en sy drie seens het saam gesneewel, so het sy koningshuis tot de einde gekom, toe die Israëlieten wat in die vlakte gewoon het, Sien dat die soldaten gevlug het en dat Saul in zijn seens dood is, het hulle hulle dorpe ontruim en gevlug. Die Filisteine het in die gebied ingetrek en daar gaan woon. Die Filisteine het die volgende dag na die slagveld teruggekomen om die dode soldaten se lijken te plunder. Daar op die Gilboaberg het hulle toe op Saul en sy seens se lijken afgekom. Hulle het Saul uitgetrek en sy kop en sy wapens gevat en dit dier die hele Filisteinse gebied rondgestuurd so het hulle die genies van hulle oorwinning vir hulle afgoede en die reis van die volk gaan vertel. Hulle het Saulse wapens in hulle Godse tempel neergesit en sy skedel in die dag om tempel vastgeslaan. Die mensen van Jabes en Gilead het gehoor wat die Filisteine alles met Saul gedoen het. Hulle dapper soldate het toe Saul en sy seens sy lyke gaan haal. Hulle het die oorskot na Jabes toegebring en dit onder die groot boom in Jabes begrawe. Daarna het hulle 7 dae lang niks geëet nie. Saul is dood, want hij was ontrouw aan die Heere. Hy het nie gedoen wat die Heere gesê het nie en hy het het dooie sy gees geraadpleeg in plaas van om by die Heere raad te vragen. Daarom het die Heere om laat doodgaan en die koningskap na David, Jesus' sien, laat oorgaan.